Але ніколи я не знала, хто ті люди, де ходять вони і де живуть. Чекала я на свого Василя. Він приходив у п'ятницю чи в суботу, наприкінці тижня, і я звикла до нього, як жінка звикає до повернення свого чоловіка з праці. Василь бував озброєний лише пістолетом, а часом приходив і зовсім беззбройно бо не хотів, щоб мені було страшно. Він беріг мене, як чоловік береже жону свою назавжди і лише для себе. Бо якби довелося йому колись тікати з мого дому, і він вистрелив би, то хату спалили б, і мене в хаті спалили б. Він беріг мене. Я ж вам кажу, що були ми як чоловік та дружина, хоч ніхто не вінчав і не реєстрував нас із Василем. Трапилося б таке до війни, ціле село ганьбило б нас, бо чи ж годиться воно кохатися перед всім людом, щоб дівчина відкрито парубка у себе приймала. Але хлопець мій був з лісу, із партизанів. Усі знали про це. Загине мені щор сидіяв на залізницях за кілька десятків кілометрів від Гринівки. У нас була загонова база, і мала вона існувати тихо, непомітно для окупантів. Німці не помічали нічого. Василь приходив, перебігаючи від хати до хати. Гарнізон стояв у нас невеликий, обознаки. Німецька варта виставлялась на іншому кінці села. Навколо німців майже не було, хіба що мої постояльці. У хаті в мене квартирували двоє. Від першого ж дня, коли в'їхали вони до Гринівки після відступу наших. Були там уже якісь інтенданти чи як. помішком приносили додому консерви, цукор, вино в довгих пляшках. Пригощали мене. Дивно, але жоден не залицявся до мене. Незвичайні то були німці якісь тихі, небалакучі. Жінка розповідала про все дуже спокійно, наче собі сама. В ресторані, де з нагоди обідньої пори набилося повнісінько різного люду, було затишно й прохолодно. Гомін поспішних гостей не заважав нам. І малий наш двоосібний столик стояв, причаяний за хвилями тютюнового диму та гострими струменями протягу, що протинали ресторанну залу в усіх напрямках. Цій жінці минуло вже 50. Я знав про це з документів своєї співрозмовниці, тих давніх довоєнних записів, що збереглися в архіві знищеного села. Люди не збереглися, лише папери та й то лише деякі, евакуйовані, пожовклі від часу та нещасленних доріг. Отже, Людмила Георгіївна Годик 52 літ. Вдома звуть мене Лю. Шинка швидко глянула на мене. Лю та й годі. Батько любив і знав літературу. Він викладав у нашій школі в Гринівці, годинами на пам'ять декламував Пушкіна, тож нарік мене Людмилою. Одну мене так звали на ціле село. А тепер там, де я живу, пів околиці отих лю. Я Лю Жанв'є. Жінка хотіла заплакати. Мені здалося, що вона не переборе себе і плакатиме зараз отут переді мною. Мені сподобалось, що жінка помовчала хвилинку, відпила води з бокалу і навіть посміхнулася. В селі все було відомо про всіх, які в селі таємниці. Але мене гнітив тільки один з односельців похмурий Андрій Поліщук. Скалічило його ще до війни. Відтоді Поліщук майже ні з ким не дружив.